บุ๊กทูสิบห้า 15 ผลไม้และอาหาร Früchte und Lebensmittel Früchte und Lebensmittel. ดิฉันมีสตรอเบอรี่ Ich habe eine Erdbeere Ich habe eine Erdbeere. ดิฉันมีกีวีและแตงโม Ich habe eine Kiwi und eine Melone Ich habe eine Kiwi und eine Melone. ดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุต Ich habe eine Orange und eine Grapefruit Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. ดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วง Ich habe einen Apfel und eine Mango Ich habe einen Apfel und eine Mango. ดิฉันมีกล้วยและสับปะรด Ich habe eine Banane und eine Ananas Ich habe eine Banane und eine Ananas. ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ Ich mache einen Obstsalat Ich mache einen Obstsalat. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง Ich esse einen Toast Ich esse einen Toast. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย Ich esse einen Toast mit Butter Ich esse einen Toast mit Butter. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิช Ich esse ein Sandwich Ich esse ein Sandwich. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียม Ich esse ein Sandwich mit Margarine Ich esse ein Sandwich mit Margarine. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate. เราต้องการขนมปังและข้าว Wir brauchen Brot und Reis Wir brauchen Brot und Reis. เราต้องการปลาและสเต็ก Wir brauchen Fisch und Steaks Wir brauchen Fisch und Steaks. เราต้องการพิซซ่าและสปาเกตตี Wir brauchen Pizza und Spaghetti Wir brauchen Pizza und Spaghetti.